Pakinggan natin ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. February 11, 1929. Nilagdaan ng punong ministro ng Italia at ng Holy See ang Lateran Treaty na nagsasad sa pagkilala sa Vatican bilang independyenteng estado. Ang Vatican ang pinakamaliit na lungsod sa buong mundo na may sukat na 109 acres. Inyong napakinggan ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. Muling abangan dito sa Radio Veritas 846, ang radio. Totoo.